فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك yau rana ce ta litinin wanda muke gabatar da karatun adda'u wad-dawa wanda suka fi sani da al-jawabul kafi a kowane mako a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na al-furqan yau mu wani rana ta litinin daren talata takwas da watan rabi'in al-akhir eh, bayan hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara wanda ya dace da 23 da wata na wata goma watan Oktoba miladiya 2023 idan tarihi ya inganta Ah, yau za mu tashi darasi na 29 haka ne a cikin jerin darussa da muke gabatarwa na adda'u wadawa wanda kuma muna nan akan zancen al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala da yake yi bisa mutanen suke tsammanin cewa kai duk abin da zaka yi ah, Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne to sai suka shantale da wannan fa'inkar suka zamanto masu saba ma Allah subhanahu wataala sai malai yake kokarin ya kare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma bambanta muna fa'intar magabata na gari akan wannan qadiyar ya koro muna hadisi masu dimbin yawa da suke tsoratarwa wayanda suke sa mutun ya shiga cikin tetayin kansa wanda satin da ya gabata mun kwana akan hadisin da yake bayanin cewa mutane guda uku sune wanda Allah subhanahu wataala zai fara kunna wutar jahannama da su muna fata muna roƙon Allah ya buna tsari da waɗannan mutanen daga ciki akwai wanda Allah subhanahu wataala ya bayyana ƙarfi ƙarfi zai doka anan zaka iya fassara da ƙarfi maddi ko ma'anawi Allah ya bashi karfi na tunani zai da ina da ide da zai kawo don ci gaban addini ko kuma za a tafi da shi wajen yaki duka malamai sun fassara wanda kuma yayi abun ne ba dan Allah ba sai dan dan dai a ci Na sa nabi kuma shine malamin da Allah ya baiwa alqur'ani da kuma sanin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da'awa ya karantar amma ba da manufar neman yardan Allah ba sai dan ne manufar ya samu suna a cikin al'umma da shuhura Allah ya kare mu da wannan na kuma shine mai kudin da Allah ya baiwa kudi shi ma yayi duk wani dangin alkhairi da ake bukata mutun ya aiwatar a matsayin sa ne mai kudi amma kuma sai aka yi rishin sa'a yayi abun ba dan Allah subhanahu wataala ba to shi ma wannan zai tashi a gaban Allah ladar sai Allah ya sanya ta haba'an mansura shi ne malai ce wasami'tu shaykhal islam naji malamin musulunci idan aka ce shaykhul islam kana karatu baya bukatar sai ai maka bayanin ko wane ne ana ibnu taymiya kenan ko da ji kana karatu aka ce yaqulu shaykhul islam wannan ma'ruf ne al ma'ruf la yu'arraf ina da cikin mala abdul halim Allah ya ba su karatu wanda kusan a zamanin sa ba taɓa samun mutum mai karatu irin nasa ba kuma yayi gogormaya wajen kare wannan musulunci kuma muna fatan sun yi dan Allah dalilin shi yasa Allah ya tsare ya tsare abun karatu su kuma Allah ya sanya mu abun albarka har na bashi suna amfana ai ba shi kadai ne malami a wancan zamanin ba wasu ma baka taba jin sunan su ba haka ne Allah ya dace da mu yace wasamitu shaykhul islam yaqulu kama anna khayran nas al-anbiya fa sharru nas man tashabbaha bihim min al-kadhabina wadda'a annahu minhum wa laysa minhum yace kamar yadda mafi alkhairin mutane a cikin mutane ba wanda ya kai annabawa alkhairi sun fi kowa haka ne cikin mutane baki daya ba wanda ya kai annabawan Allah alkhairi ba wanda ya kai su daraja da falala sun fi dukkanin wani waliyi sun fi dukkanin wani shehi Matsayinsu ya dara na kowane malami a duniya saboda zababbi ne cikin halittun Allah subhanahu wataala to fa sharrun nas daga mafi sharrin mutane kuma man tashabbaha bihim su ne wani suka kamanceceniya da su min al daga cikin makareta wasu ke tunanin suke dorawa kansu cewa su ma annabawa ne faɗa a wancan sati a satin da gaba cewa bayan rasul annabi sallallahu alaihi wasallam an samu mutane da dama sun fito suna da'awar annabtaka suka ce su ma annabawa ne amma dai a ƙarshe Allah subhanahu wataala yayi maganin su to wa'annan daga cikin sharrin al'umma daga cikin sharrin al'umma shine mutun yayi iddia'in nubuwa kai kirarin cewa kai annabi ne ya tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah shine watan al-hashir kuma al-aqib shine annabin karshe wanda ba wani annabi zai wanda zai zo zai zo bayan sa kuma qur'ani ai ya tabbatar da wannan ko eh, Allah ce wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'uqtila in qalabtum ala aqabatin kilima ba wa khataman nabiyyin afwan na'am ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين aga cikamakin annabawa ne ba wani annabi da zai zo bayan sa babu shi la nabiyya ba'dahu ba wani annabi da zai zo bayan sa idan ko mutun yayin iddia'in nubuwa a shari'a kashi shake kawai kai tsaye shari'a ta tabbata kawai in kai iddia'in nubuwa kashi sa za a yi to wadda annahu minhum kuma sai yayi da'awar cewa shi yana cikin annabawa amma walaysa minhum baya daga cikin su yace fa khairun nas ba'dahum al ulama da ka mafi alkhairin al umma bayan annabawa al ulama usune malamai a cikin al umma kaf ba al mutane suke tare da alkhairi kawai malamai sun fi kowa alkhairi wannan ko ka so ko baka so haka zancen yake jama'a mun fahimta ai qur'ani ma ya tabbatar da wannan jibi al qur'ani Allah ce shahidallahu annahu la ilaha illa illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman Bilkisti. qisti wa ulul ilmi da ma abuta ilmi suwa yake nan na'am malamai kuma Allah ya ce innama yakhsha Allah innama yakhsha min ibadihi al ulama'u sadidai wanda suka fi kowa jin tsoron Allah a cikin al'umma cikin bayin Allah baki dai Allah ce al'ulama malamai ne inna ma tufidul hasab in ji malaman balaga suka ce harafi da takaitawa kamar Allah ya takaita jin tsoron sa kadai dawa ga malamai mafi alkhairin mutane bayan annabawa malamai ne kuma ai wancan hadisin da ya gabata da aka ambata mutane guda uku da masu kudi da malamai da kuma masu ƙarfi wannan kusa ana annabi na son ya karantar da mu cewa wannan sune al'umma da wata ruwayan fadin malamai cewa al'umma guda uku ce malamai masu mulki da masu kudi ina fatan mun fahimta raka malamai su fi kowa alkhairi a duniya saboda alkhairin su ne ma Allah subhanahu wataala ya sanya eh, la tastaghfiru lahu man fis samawati wal ard ke cikin sammai guda bakwai da abinda ke cikin ƙasa guda bakwai suna roƙa musu gafarar Allah subhanahu wataala kai eh, hatta kifin da ke cikin ruwa hatta kifin da ke cikin ruwa yana wa malamin da ke karantar da mutane addinin Allah addu'a maza ya ce hada tururuwa a cikin gidanta tururuwa ma tana wa malamai addu'a ba wani da ya samu wannan darajar a duniya kamar malamai ko duk duniya ba a yi mutunan da malaika yake sabka daga sararin samaniya ya shimfida furafukansa sai malami shine kawai malaika yake shimfidawa furafukai ya taka ya wuce saboda albarkar karatu jama'a mun fahimta kuma su malamai in aka tashi kiyama suna karkashin kullar Allah subhanahu wataala bal ma a wata ruwaya suna da cikin mutanen da Allah zai bai wa dama su yi ceto dai a wani hadisi ta yashfa'u yawmal qiyamati arba a hadis ruwaya imamu ibnu majah mutum guda wasu suke yin ceto kallar mutane daga ciki sai ya ce akwai al-ulama malamai to Allah ya sanya mu a ciki to so wani malamai ake zance ana nihin malamai rabbaniyun malamai na Allah domin ibn ibn taymiya alaihi rahmatullahi ta'ala cikin littafin sa al-farq bayna awliya'illah wa awliya'ish shaitan ya yi zance cewa malamai asnaf ne malamai akwai wanda suna shiga da'awa ne da manufa wasu manufarsu dan Allah ce al'ummar annabi ta gane karatu wani kuma na shiga ne dan dai ya samu kudi yana samun kudi ya daida da'awar wani kuma suna yake nema yana samun sunan kawai kuma ya bar wa'azin wani baba abu a so yake ya samu shuhura dokaka a cikin fagen yana samu dokaka kuma shikenan ya aje wani kuma so yake duk ɗan za su yoci a kansa da an kare kuma shikenan an aje da'awar yace na Allah su ne zaka ga sun yi jiya su yi su yi shekaran ji ai jera su kuma yau ai da su gobe suna rama ai da su alamun Allah ya karbi aikin mutum inji malamai shi da ma dalibin ilimi da'awa shine Allah ya tabbatar da shi akan aikin har mutuwa ba kowa ba yake samu cikin malamai ya ta karantar da mutane alkhairi har mutuwarsa ba kowa bane yake samu wannan to Allah ya sa mu dace kuma Allah ya sanya mu cikin bayinsa ar-rabbaniyun da kuma ce mafi alkhairin mutane bayan annabawa sune al-ulama malamai wa shuhada da shahidai wani suka mutu wajen yaki sune shahidai wanda duk ya mutu wajen yaki duk da a wata ruwaya ma manzala ne cewa akwai su shahide bancin wannan daga ciki akwai wanda ciyen ciki zai kashe sa zai ajalin sa duk wanda ciyen ciki yayi ajalin sa shahidi ne inji annabi Muhammad aka duk wanda ruwa za su ci ruwa ambaliya ta ruwa ta tayi sanadiyar mutuwa sa yayi shahada aka duk wanda gini zai fado masa ya mutu shi ma yayi shahada mace a wajen naquda mace a wajen naquda sai ta mutu a wajen haihuwa annabin Allah ce ta yi shahada idan aka kashe ka wajen kare mutuncin kanka ta yi shahada jama'a mun fahimta kaga shuhada suna da yawa kuma su ma suna da cikin wa'anda za su yi ceto a wata ruwaya cewa Allah zai ba su damar su yi ceto Allah ya sa mu wanye lafiya wal mutasaddiquna da kuma masu al mutasaddiqun masu sadaka al mutasaddiqun masu yin masu kyauta aga malamai shahidai masu kyauta al-mukhlisuna masu yi dan Allah domin ya tabbata cewa so da yawa zai mutun zai yi sadaka ba dan Allah ba kamar da na taba jin wani malami na ba da tarihin wanda da cikin magabata irin talauci ya sha masa kai talauci ya addabe sa duk cizo ne har yake tunanin ma sai da gidansa ya fito kuma sai ga wani cikin ɗan uwa wani abokanansa sai wani ina zuwa ce shi bai ma san da rayuwa saboda rayuwa ta masa daurin huhun goro Allah na jarabawa a ƙarshe sai wannan mutum ya dauko gurasa ya sanya masa zuma a ciki ya ba sa. yanzu kuma yana jin yunwa kuma sai tuna iyalin sa a gida sai ga yanzu me ya kamata shine ya koma gidan ya kai ma yaran da su ci wannan abincin wannan gurasar yana saman hanya sai ga wata mata da dannanta yana ya shiga cikin wani tagyir tagyirul hal irin sa ya canza alamuna cikin matsanancin hali kace masa na halaka da girman Allah ka bani abin da zai ci ga yaron ta kuma ga diyansa zuciya guda take cewa ka kai ma diyanka zuciya zuwa ce ka taimaka masa a ƙarshen da kawai sai yake shawarar cewa bari ya taimaka wa wannan matar sai ya taimaka mata yanzu kuma tafiyar ta fasa zuwa gida bai san ma ina ba shi ba yana cikin wannan halin na damuwa sai ce kai bari ma ya je gida kawai duk abin da yake faruwa ya faru yana zuwa sai ya tarar da raqumma doke da kaya bakin gidansa raqumma doke da kaya bakin gidansa malam yana zuwa sai ya ga wani wanda cizo ya dan girmaye sa a shekaru haka suka gaida sai ke tambaye sai ina mahaifinsa sai ta yi Allah masa rasuwa sai ke fadin irin alkhairin da mahaifinsa ya masa a rayuwa yace to tun lokacin da mahaifin ya masa wannan alkhairin sai ya ware wata dukiya cikin cikin wannan abin da mahaifinsa ya basa yace kaga wannan duka gaba ɗaya rabon mahaifinka ne na ware su ne rabon mahaifinka ne sai ta mishi ina yan uwanka sai ta ai duka yan uwan ba kowa Allah masa rasuwa shi kade ne gidan kaga ta faɗa ga sassa kenan ko malaka ce wannan dukiyar taka ce halak malaka ya bar masa ya juya wannan ya sanya ta a nemi wata matar yace bi kuma wallahi zan ba ta sai ta yanke tsawon kauna daga talauci har ta mutu a duniya ya ba ta iya abin da yake gani zai shi ta a rayuwa ya shiga aikin aikin alkhairi kala kala kala kala kala kala ba wani inda ake aikin alkhairi wanda bai sa dukiya ba ba wani aikin alkhairi gudunmuwa da ake nema a rayuwa da bai taimaka ba a ƙarshe har yaji inda yake kai kai inda kawai gani yake fa su fa aljannan ba kawai su su shiga kawai to da Allah yake son ya dai masa hannunsa mai sanda kasa akwai bayun Allah da wallahi Allah na nuna musu akwana ba kowa ba akwai mutanen da wallahi wani abu suna ganin su barci. wallahi alazim mutum zai kwanta sai Allah masa abu kaza ne kuma wallahi sai ya faru mun fahimta kawai sai mafalkin an tashi kiyama gashi an zo za a auna kayansa aka zo da lada daga wani ladarsa ga ta nan dai ka aike sa ga nan dai wani na jin shi shina jin kayan haka dai kowa da irin kayan kalar kayansa aka zo kansa da aka zo sai aka auna aka auna ladarsa sai aka kuma dauko zinubin sa aka auna sai aka ladar ta fi yawa yanzu me ya kamata a yi a ce ya shiga aljanna kenan ko sai wani mala'ika ya ce masa ya tsaya sai ya bincike aikin sai ya ce wannan abun kaza da kai sai ya ga ya dauko wani abu wani baki kuma mai dan karin wani tsiya sai ce wannan aiki ne da aka yi a koriya a cikin sa sai aka rage yace haka ake ta tsinsa ayyukan sa ana ragewa ana ragewa sai da kuma kamar kamar ka dora abdiga saman sakeli amma sabu da ko ka hada kotar kamar an dora abduga saman sai ga sinibin nasa yayi yarin ladarsa. malan kawai ya falaka wa'azi ne Allah ke masa in Allah na son kada da alkhairi Allah na nuna maka wasu ababi a rayuwa shi yasa ya tabbata a hadisi duk da hadisi da dha'ifi hadisi ne dha'ifi bai inganta ba balma da albarke cewa hadisi ne munkari hadisi ne na ƙarya suka eh, cewa kan yi ka tsoraci hararan me me imani in mutum na da imani akwai wani abin Allah na nuna masa hara yana nuna masa kamar Umar dan Khattab so diyawa Allah kin na Umar dan Khattab wasu ababe sai an zo kansa annabin Allah Umar ki ba shawara ya ce ai kaza in ya fada kuma sai Allah ya saukar da Qur'ani da abinda Umar ya fada sai Allah ya akkada wannan zance ko kun fahimta yanzu kafin a saukar da ayar hijabi kafin a saukar da ayar hijabi kuma dan Khattab ya ce manzon Allah bai kamata kana barin kowa na shiga maka gida ba kowa ya zai gida annabi ne shi gida gida annabi gidan gado kowa ya shiga ya kamata ka sanya shamaki tsakanin tsakaninka da tsakanin matanka da dukkanin sahabbai aka wannan maganar da yayi sai Allah subhanahu wataala ya saukar da inda ake ta wala yakhda'na bil wala takhda'na bil qawl فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه zuwa ƙarshen aya ababe da dama sun faru Umar dan Khattab yana yana yana hangaye kaga wannan wannan akwai bukatar ashe duk abin da zamu yi wallahi kai ikhlasi ka sa dan kai dan Allah na sha faɗa malam Jabe ya sheda ne cewa da ka zo kai aikin addini ba dan Allah ba go aikin da Allah ne ake wa kai kai ba dan Allah ba na rantse maka da Allah gwara ka koma bakin tasha ka bude lido kuna ta ta. gwara kos da kai aikin Allah ba dan Allah ba Allah ya ce ai ai sai kai da wata manufa dan a ce kai iya to gwara ka je tan ka je hisabi mai sauki ne mafi sharrin al'umma wanda zai aiki na addini ba dan Allah ba gwara ba kai ba wallahi ma ba kai ba Allah ya san ba kai ba ba da giya ka Allah ya dace da mu sai malaka cewa to fa sharrun nas da haka mafi sharrin mutane kuma man tashabbaha bihim wanda suka yi kawance su su ne jahilai aga su kishiyan mawa malamai kuma ka san jahilan ma kala kala ne aljahlu anwa'un eh jahilci kala kala ne sana kuma shi shi fa jahilci malam jahilci malama shi ke cewa yafi hauka wuyar magani ina mamaki daga cikin daliban ilimi daga mutun yana musu da jahili mutunan da bai iya karanta fatiha ta kirki ba ko zai zo ya aza dama da jahilai wannan ba ta hauka sai ke da lokaci ina ta mun fahimta ai shi jahili ba a biye masa musamman ma in ya to jahilin murakkab ne eh in ya to murakkab musan jahilin murakkab shi da wanda bai sani ba kuma bai san bai sani ba kuma bai san ya sani kuma yana jiran wanda ya sani ya fada ya kareta shi kene ka sani in ka fada ma cewa ke ƙarya ne wannan shine jahilin murakkab da kuma daga cikin tsari na rayuwa mutum guda uku inji malamai suka ce kakka yawaita zama tare da su mutum guda uku kadka ka yawaita zama tare da su kana lalacewa na faro na farin mata ba a son ka mace zama da mata mata in ka cika zama da mata akwai matsala dan yanzu da kai za zaka zama to uban gulma da ce gumi Allah ya ce ko ba lalace ba sannan kuma in kai matsayin mata shawa ba ta baka rabuwa da shawa shi kuma in mutun ya zamanto jarababbe a wannan wurin kuma shi ma an samu matsala na biyu shine mai yawan sabon Allah wanda kuma yana bayyana da shi sabon ma in yayi kuma zai zo yana fada asara ce duk al'umma ta Allah na musu rangwame banda wanda in yayi sabo ya zaka bayyana mutun ne fa yanzu ta wace ta kai fa saboda tsabar lalacewar al'umma mu mutun ya je yi zaina kuma ya dawo yana fi cikin al'umma mutum ya je yayi zina kuma ya dinga zawwa yana fada wallahi da kunne na taba jin wani nan garin yana fada na biyo nayi faci na tsaya min faci suna hira shi kusan mace mace goma wanda shine silar budewar su wannan babu sai wace har ma yana da yana fadi ne da da fi izzatin cikin buhaya yake fada ya manta cewa duk wanda ta zarce a zinar wallahi alazim sai an bashi kamishu duk wanda ta zarce sai an bashi kamishu Allah ya sauke to dukkanin al'umma na ce Allah na rangwanta musu banda masu bayyana da sabon Allah to haka mutum mai sabon Allah har sabon Allah ya fito kiri da bozo to kaka dinga ka dinga zama tare da shi dan ba alkhairi tare da shi mutum na uku shine jahili jahili kakka zauna tare da jahili dan bata ku sadaka da lokaci in zaka zauna da Allah sai ce fasahib khiyaruhum ka dinga zaunawa da mutanen kirki wanda zai dinga tunatar da kai Allah subhanahu wataala kuma dabi'u su sa ka ji ka ƙara jin tsoron Allah subhanahu wataala Allah ya datar da mu zaka mafi sharrin al'umma ma lai ce ma jahilai ne yuhamu annahu minhum wa laysa minhu yana tunanin shi mai karatu ne yanzu ba tsabar lalacewar al'umma cikin komi ba a sa baki amma da an zo bangaren malinta kowa sai yayi magana idan taba jin kungiyar ta tana tana magana akan abu ba kaga wani wanda bai san harkar yazo ya sa bakin sa ba amma da an ce wannan qadiya ce ta shahi malamai to jahilai ma ga su ba suna ta cewa anan wai kasan nan wai la hawla wala quwwata illa billah addinin Allah ne kawai daga ta kuma ba komai bane ya kawo mana wannan matsalar wallahi abu guda uku ne son shugabanci son duniya da kuma son shahara duk abin da ya ka matsalar addini gaba da ta kasar nan in ka doka ka duba duka matsala guda uku ce duk abin da ya kawo tafarruq da rarrabuwa cikin al'umma guda uku ne dole sai na zan shugaba matsala ce dai kenan ko abu na bi son duniya son duniya son duniya abu ne kuma son shuhura son asanka duk shi ya kawo matsala a duniya ina batar mu fahimta Allah ya samu wani lafiya malaci wa fi sahih wa fi al-bukhari ya tabbata hadisin al-imam al-bukhari min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu daga hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man kanat indahu li akhihi madlama duk wanda ya san akwai wani zalunci da ya zalunci dan uwansa da shi wani kaya na zalunci da yawa dan uwansa min malin na dukiya aw irdin ko kuma mutunci falyati to yazo masa da shi falyastahillaha minhu qabla an tu'khad ay yu'khadha ay yu'khadha yana mi sauke wannan kayan tun gabanin a karbe masa a zo a karba annabi ce duk wanda ya san ya zalunci dan uwarsa ta hanyar dukiya ko ta mutunci to manzala ce ya je ka neme sa afuwa ya yahe maka gabanin aje alkiyama kuma a karba masa haƙinsa dan ba shakka duk wanda ka zalunta a duniya in bai yafe maka ba to a gobe kiyama duk alaka da mutum ba zai yafe maka ba ina rantsewa da ubangijin da babu wani ubangiji baya gare sa duk alaka da mutum in har ya mutu ko ka mutu baka yahi masa to lahira ba wanda zai yahi ma wani uba bai yahi wadannan sa ba in dai aka bar duniyar nan bai yahi maka ba ko ya gaje gaban Allah ba zai yahi ba da ba zai yahe wa ubansa ba mata ba za ta yahe wa mijinta ba miji ba zai yahe wa mata ba kane ba zai yahe wa ba ya yaya ba zai yahe wa kansa ba wannan shine mafi kusanci zumunta ko to ba gunda zai yahe ma wani kisa tun duniya ake neman ka sauke wannan kayar duba da ka san ka zalunta to kai kokari ka mayar masa da abin da ka zalunce sa da shi ko kuma ka neme shi afuwa ya yahe maka tun gabanin ran da zata zo Allah ya kwato masa wannan haƙin da ka zalunci sakai walisa indahu dinarun wala dirham kuma a wannan ranar ba wanda ke da dinari ko dirhami ba wanda ke da sefa ba wanda ke da naira balantana ce ai a duniya kai mai kudi ne zaka iya biyan sa Ka san a duniya in kai mutum aka zo tara ce nawa ma zaka iya biya to amma gobe kiyama ba wanda ke da dala ba wanda zai zo da kudi babu sefa a kiyama babu naira babu cd babu dola babu duk wata kalar kuɗi daga ka sani a duniya babu ta ina ba ta mun fahimta ba gwani abu da yake amfani kuma dangantakar mutum ba ta amfani eh, in ba an bi Allah subhanahu wataala ba fa in kanat lahu hasnatun alwaci in har wanda yayi zalincin aka zo gaban Allah wanda aka zalunta ya kawo ƙara gaban Allah to sai Allah ya duba shin wanda yayi zaluncin akwai lada yayi aikin alkhairi a duniya to in aka samu alkhairi gare sa ukhidha min hasanatihi fa utiya hada sai a dinga karba daga ladarsa sai a dinga ba wanda ya zalunta A duk wanda ka zalunta a duniya idan bai yafe maka ba aka je alkiyama to Allah subhanahu wataala zai sa a dinga doko ladarka ana basa za a dinga biyan mutane da ladarsa ladarka kaje kai aikin haji kai zalunci to sai akwai wanda fa gaba ɗaya ladar aikin haji za a doka a ba wani akwai wanda fa kwana 30 da yana azumi ko 29 wallahi ladar wani ci wani za a doka a ba saboda ya zalunce sa akwai wani baya da kokarin me yake ciyarwa amma wannan ciyarwan ba za a bar ladar ba a mizanin sa za a dauko ne a bai wani saboda ya zalunce sa haka za ta dinga dauko ladar dakin ana bayarwa jama'a mun fahimta Allah ya kare mu yasa manzon Allah yake faɗa wani hadisi yace atadruna manil muflis min ummati kusan waye al-muflis a cikin al'umma ta talaka marar arziki suka ce wanda bai da dinari bai da dirhami ce a'a shine wanda zai zo da lada bi hasanat da lada aikin alkhairi a ina alkiyama amma ya zagi wancan ya ci amanar wancan yayi kiyama wancan kaza yayi mawale kaza sai a zo sai kowa ya zo su kawo ƙara gaban Allah subhanahu wataala sai a ɗauki ladar azumi a bayo wancan ladar zakka a bayo wancan ladar kaza ba haka duk sai a raba ladar sai wani yazo ya ce mu Allah ni ma yayi min kaza sai Allah ya ce kaga bai zada ko daya sai ya ce mu Allah ai na ilahi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza zaka dauko a jibga masa sai Allah ya dauko saboda adalci a daidaita abubuwan sai ya dauko zunubin wancan wanda baka yi ba sai a tsora ba shi wannan wanda ya zalunci sai kuma a tura shi jahannama Allah ya kare mu kisa maza ce ittaqu dhulma fa innahu dhulmatu yawm al-qiyamah kuki kiyayin zalunci Allah ya isa mutun ya maka Allah ya isa wallahi musiba ce duhute a ran tashin kiyama duhai ce a ran tashin kiyama ai mun ji tarihin magabata wanda wanda ya ci fom bai sani ba ko tufahin ya ci malam jabir bai sani ba irin ya taho kawai daga baya sai ya ga cewa ai a cikin gonar makwari ce ta fito wannan ya sanya sai ya shiga wajen mai gonar da rabin tufaha a hannunsa rabin fom a hannunsa ya ce wani dan Allah yana neman alfarma wallahi ban sani ba na ga tufaha ne a hanya na ci kuma sai daga baya na gano cewa wannan babba ta halitta bane da dan ba tawo bace da bai maka kai sai ce ai ni ma gona ba tawo bace ni ma da iya abin da yake nawa in yi wannan ne kai na shuka wannan tufakin ba nawa bane tawaye yace na mai gona ne ina mai gona ce na huri kaza tunanin sa kadi ya mutu ya je gaban Allah tufaha duk aikin sai dai-dai, ta jihar saboda dan fam guda to mu fa yanzu wani zai ce kai barni da Allah bi hamu je kiyama wallahi yake dun da ce kai mu shi a da fa na taba jin ya ce shi dai inda shi to abin da za a yi inda zai samu to lahira a tai dai lahira wallahi bai sa abin da ake cewa lahira bace na rance da Allah bai san lahira bace kai inda annabawan Allah suka tsugunna kai wara hula wanda kai solda ko gala ka da solda solda da ko gala bai da ya zai tsayawa saboda Allah shabde ta majar ya gudu solda bi za shi tsayawa eh shabde ta majar gudu yake ta kasa ta kasa yake yana Allahumma sallim to kai kana kan sallan fa tsaya za shi ya ce maka Allah ya samu wani lafiya wannan ya sanya yayi tattaki har wannan garin yaje yaje wajen mai gonar ya masa sallama ce kaje kaje abin ne faru daga nazo ne ga rabin tuffa yaji tsoron Allah ka yahe min sai ya ce ai maka Allah kai ka dauko babban al'amari tuffa gina kaci yace ba zai yahe masa ba a ce an barka da Allah ba karimin musiba ba yace ba zai yahe ba da ya mata ta to yace shi koda wani aiki ne ya sanya sa saboda ya biya wannan abun yace dai a ƙarshe in dai kai zaka kana son na yafi maka to akwai hanya guda ɗaya dakkatal yace wace hanya ce yace zaka aure diyata ah, to irin alhaji kuma yace aure diyata a ah, to ka san kuma dai alhaji gashi alhaji kuma wata kila yare ma kikkiawa ta sun kwaki wanda bai samu ba ita to alhaji miya matsala sai ce ai yari akwai matsala gare ta ce makauniya ce gurguwa ce kuma bebanya ce ita yariyar makauniya ce ba ta gani sannan kuma gurguwa ce ba ta da kafafu sannan kuma bebanya ce ba ta ji a ko ba ta magana <laughs> kuma gashi shi matashi ko wani farin bai ba wala Allah ma wata kila akwai da sake na Allah ta buga lob da ita <laughs> abin ya matsa ne yace ta halli guda ne shine ta kawai sai ya aure ta shi kuma uban yana dubawa yana duba maka sa wani abu ne ba uwaye masu hankali kenan a ƙarshe dai ya aminta zai aura kuma da ya aura malam sai ya saka sabanin abin da ya yake tunani ashe ta ciki yace tunda yake duniya bai taba ganin mace kyakkyawa ba ka wacce eh tunda yake a duniya sa akwai irin waɗannan matan irin wani waki ke cewa eh, fa innaki shamsun wa sa'irun nisa'i kawakibun idza talat lam yabdu minhunna kawkabun eh, ke fa kamar rana ce sauran mata dukkanin tauraro ne ai rana da to ba da tauraro ko sai eh, ke taurara ce in rana da fito ai da ranan ma akwai tauraro malam Jabir hasken rana yake hana mu tauraro a gansu to in ta fito ci gaba da kowace mata <laughs> sai ga ta kawo min ajmalil jamilat Allah ya datar da mu daka zalunci musiba ce yace wa illa ukhidha min sayyiati hada, in ko ba haka bai da lada sai a dauko zunubin wancan wanda ya zalunta faturihat alaihi sai a dora akan sa a jibga masa thumma turiha nari sannan kuma karshe a wulga sa cikin wuta a wulga sa turiha wulga sa za'a cikin wuta Allah ya kare mu wa fi sahihi eh, wa fi sahihi min hadisi abi hurairah ya tabbata cikin ala sahih na eh, daga hadisin Abu Allah ya kara masa yarda hadisin al-Imam al-Imam Muslim kenan ko hadisin al-Imam Muslim an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzala ke cewa man akhadha shibran min al-ard bighairi haqqihi duk wanda ya kama wanda ya kama dukiyar mutane ko wata ƙasa daidai ta ka guda ta ka ta ka haka shi ne ta ka guda bighairi haqqihi ba ta da haƙƙinsa ba kamar ka zo iyaka da gona ka ƙara taƙa guda ko kuma ka sai kare da kare ka ƙara taƙa guda to adadin Allah yake cewa khusifa bihi yawmal qiyamati ila sab'a ila sab'i ardi za a kisfe da shi a ranar tashin kiyama zuwa ƙasa ta bakwai wannan abin za a kisfe sa za a zo da shi da abin nan da girman sa gaban Allah subhanahu wataala idan mutum sa musiba zai ƙasa da shi ya yasa zai wulka zuwa jahannama Allah ya kare Allah ya kare mu haka ya tabbata hadisin annabi cewa duk wanda ya sace a duniya eh gulul gulul to in yaje kamar da cewa o man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah duk wanda yayi al-ghul to zai zo da abin da ya sata ran tashi kiyama duk wanda yayi yayi sata to zai zo da abin da ya sata tashi kiyama jama'a mun fahimta ai annabi ya faɗa wani wani sahabi ne ba cikin mutanen Madina aka je aka je yaƙi alan kawai silke riga ta yaƙi ya doke ya boye annabi ya ci dan wuta ne da shi fa aka yi yaƙi kuma a bangaren musulmai yake a bangaren musulmai yake amma saboda ganima ce ba a raba ba sai ya boye wannan rigar annabin Allah ya ce huwa fil nari an kashe sai dan wuta ne sai suka ta mamaki ba musulmi ne fa da shi muka fito yaƙin yace ku je ku diba cikin jikinsa akwai abun da duka wanda ba nashi ba yanzu kasan nan miliyar nawa aka canye na'am miliyar nawa aka canye yanzu fa da ai mutun da ai maka da an yi nominating mutun fa a wata post a Niger kawai an yi ka ne an yi kireki ka ne dan ka zan wani abu dan ka ci ba dan kai wa al'umma yake ba na rantsi da Allah tun da kan shugaban kasa har hakimin unguwa duk wanda ya ci dala guda ko in aka je alkiyama billahi alladhi sai ya fito da ita billahi wallahi sai ya fito da ita ba wanda zai sha ba yadda za a yi bayin Allah abu Allah ya baku amana su ya ba baku jagorancin su ku zo daga ku sai matan ku sai dangin matan ku kuma kun kun dauki mutane ɗan iska karne ba sai da suke ba sai an taso siyasa kawai a zo a tara mutane sabulu wai sabulu wai a shekara 70 kana wanke wai sai san sabulu ka jiwa mutun kwari a sau da kai ba ba sai da kake ba idan kana gara kawai sabulun dala 70 dan dai kana gara aka ake tabun fa zai zo ya wawara kudin al'umma kaga mutum kawai baya shekara biyu a post amma kawai ya gina wata villa ta musamman ya ya abun nan ya ya sai wata mota ya zo ana aure ana wasar kudi har ma akwai wanda fa yanzu in aka je biki akwai bikin da malam Jabir wallahi in dai baka da miliyon aka baka tasuwa kai miliyan ce kai da garin musa ka san ubansa talaka ne wallahi bai tara masa wannan kudin ba billahi ladi kawai kudin al'umma ne aka wawure ana ta daga dama to ku ci anan koma ko masu imani sun ci a can eh insha Allah billahi duk wanda ta dalamu ko na ranta da Allah sai ya fito da ta kaga da ni jar da ku Allah ya musu hakuri ba za cewa komi eh, duk abinda ake suna kallowa sani bane fa abinda suke suke fada shine ba sun farku da Allah fa akwai ranar alkiyama Allah zai fita musu da su kuma aka samu daga cikin wasu sakarkaru cikin malamai sai a ce ai honorable ba laihi dan kada abin amma a dinga tayana umara cikin azumi ai umara azumi ta'dilu ta'dilu hajja eh tana tana ta'dilu hajja ma'ar rasuli wai in mutun yayi umara aikin a watan ramadan kamar yayi aikin haji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga sakawa duk azumi sun daga sun kai saudiya da kudin haramun Allah ya samu wani lafiya dan haka duk wanda ya ci dalar mutane in ya je kiyama sai ya zo da ita wani zai zo da annabi wani zai zo da abin da duk wanda ya sata sai ya zo da abin da ya sata wani kawai shi fa in aka je kiyama kawai malam za zaka shi da tulin farta bakin ne barawon salilin ne wallahi sai ya bayani Allah ai fa tana kukanta samsaka da kukanta <laughs> eh kawai wannan kowa sai ya gano barawon salilin duk inda ya ga sai an ga barawon salilin wani kuma na moto da difa <laughs> Allah ya za su guga eh kowanne moto ko haka nan zai fada kowanne zai kukan abin da aka sata wani kuma raguna yake sata wani kuma shanu kuma dauko sa za fa zai dauko abin ne a kansa zai dauko azribin sani a kansa kuma duk abin da ka sata sai ka zo da shi gaban Allah subhanahu wataala Allah ya sa mu lafiya wa fi sahihaini a cikin hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim anhu daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam narukum hadhihi ma'aikin Allah ce wutar ku wannan wutar da kuke amfani da ita wannan wutar da kuke amfani da ita allati yuqidu banu adama wanda diyan annabi adam suke kunnawa juz'un wahidun min 70 juz'an min nari jahannam wani kashi ɗaya ne cikin kashi 70 daga wutar jahannama kashi ɗaya ne daga cikin kashi 70 na wutar jahannama ita wutar duniya gaba daya duk wata wuta daga sani da tsalan tarki da tagaz da tawata duk wani abu da ake kunna ma wuta a tattara sa gaba da su kone to zafin sa dai cikin 70 ne na wutar jahannama inji annabin Allah mun ba karatu mun gane wutar da ake amfani da ta duniya gaba ɗaya kam? ba fa a Niger ba duk duniya dai cikin 70 ne na wutar jahannama a wutar waya ma garwoshi da aka dogo kankashe na jahannama garwoshi guda shi ne aka raba kashi 70 aka bai wa mutanen duniya su yi amfani da da dai cikin 70 kin maiki Allah ya ce wa qal sallati ya rasulullah ya annabin Allah in kanat lakafiya in ko haka ne to gaskiya wannan wutar ta isa abun kuna ta isa abun a a tsorace ta ta isa mutun ya yayi kokari ya kare kansa da ita ai kuma Allah ya faɗa ya ce mu kare kanmu da ciko ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون la ci ku kare kanku daga shiga wuta kowa ya kare kansa da iyalinsa ba har da kai da matanka a sa ko wanda shi fa zai zo ya su bayin ba amma ba zai iya da matarsa ta sallah ba aga ne wannan zai tashi ya je su bayin amma ba zai iya da ƴaƴansa ba wannan zai je makaranta amma bai tsorar ɗiyansa ba su dinga tafiya karatu wannan zai kokari aikin alkhairi amma iyalinsa su ba da su ba to kowanne daga cikin magidata sai Allah ya tambaye su game da iyalinsa ba wani mutum da yake da mata dai ko hudu in ya je gaban Allah sai Allah ya tambaye su ya tambaye su akan su ce sa wallahi alazim mafi yawan maza ko a wannan zamanin dai matan su za su ga su jahannama saboda duk su zama maza hajiya sai abin da maza suka faɗa da na kirkin da ba na kirkin kaga mutum da gidansa amma bai yasa doka yanzu ba tsabar lalacewar mu ta kai fa saboda mun riga mu aje abinda Allah ya tsora na kanmu na jagoranci wai matarka za ta fita sai ta dinga baka labarin zan je gari ba ka ke ba mal shafi kaje mata ta mijinta zan ta hudi kaza kaga wai tana bada labarin kin ka doka kamar tana bada labari bane ba tana neman izini bane an yi biki zan ce barka biki kaga zan tafi barka tana bashi labar ta tafiya za ta yi ba zan can neman izinin sa ake ba a ita fa tafiya za ta yi to wannan tsabar lalacewar mun aje jagorancin da Allah ya kan kai akwai wanda fa gidansa za a je tambayar auren diyarsa wallahi al'adin dole ta yake sai ya jira sai a jira har da sai zaka akwai wani aran ban gayi sunan nan gari yake <laughs> ya kama ya kama girma yace min suka ta tambaya ma wani aure sai mahaifiyar yace to ga su jaja ta ta yabe sai ta zaka alarama yace ma wanda suka je ba tambaya yace wallahi in baka shawara ka yi matar aure eh, ka je ka yi matar aure Allah ranta ta hanya sai ka ai ba haraka Allah ya kare mu yace wa in wallahi innaha kafiya, in ku haka ne ta ta isa ta wadatar wajen azaba kuma ta isa mutun ya ya tsorace ta kuma ya kare kansa daga ita qala sallallahu alaihi cewa fa innaha qad fuddilat alaiha bi 69 juz'a Allah ya fifita wutar jahannam akan wutar duniya da maki 70 69 eh, kulluhunna mithlu harriha kowanne daga cikin eh kowanne daga cikin kashin daga cikin kashin wutar daga cikin wutar kamar zafin ta ne kamar idan ka doka ita wannan wutar ta duniya kamar za kamar zafi ne na hayakin na wutar lahira kai dan jahannama da a wanda yake cikin jahannama da za a tara duk wani abu da yake konewa a duniya to da zai gwammaci da gudu ya zaka haddasu judu shukru sai yawa Allah cikin wutar duniya wallahi a baro shi ya baro jahannama ya zaka ya fada huta ta duniya sai yawo Allah sujudu shukuri kamar shi yake kamar ka sahi cikin kamar ana sanyi ana zahi da ka kunna kilmatizer dan wuta dan wuta in ya shiga cikin da za a sage shi cikin wutar duniya a kunna ta tana ci ta kama da wuta ta kama ta yi ja a doko sa a sanya sa jin yake kamar mutun ne yake cikin zafi sai kunna kilmatizar da da fanka yana dan shan sanyi jiya ke kama ko sanyi yake sha saboda musibar ke cikin cikin jahannama karibi duk duk girman fatar dan jahannama girman fatar dan jahannama hadisin al-Imam nasai duk girman fatar sa cewa kaburinta zaka iya tafiya ta kwana uku amma duk segon sai an canza masa fata so 77 duk segon wannan fatar sai ta kone kuma sai Allah ya kullama nadijat baddalnahum juludan hali liyadhuqul azab duk lokacin da ta narke wannan fatar ta toye Allah ta sai mu sauya masa wata fata dan mu dandana musu azaba kuma kullun azabar ƙara take yi kullun azabar ƙaruwa take kuma abun ban haushe take ci ko ba a ba a san ranar fitan ba shikenan kawai Allah ya kare mu wa ya tabbata cikin musnad al Ahmad an mu'adh daga mu'adh dan jabal Allah ya kara masa yarda qala yace abusani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ma'aikin Allah ya min wasiya fa qala yace la tushrik billahi annabi Allah ta bin shi la tushrik billahi mu'adh dirrin tsiduwiya kada kuskura ka da Allah da wani a wajen bauta kada kuskura ka da Allah da wani a wajen bauta la tushrik billahi malam jabir mutane ko hayyazo su gane wannan kalma ba kawai ta karatu ake amma wallahi alazim har yanzu hatta cikin masu kiran kansu ɗan izala suna shirka har cikin masu kiran kansu ɗan izala suna shirka yana ta gaskiya ba mafi girman laifi a duniya kamar shirka wa Allah nabi ce musallatu shirk billahi wa in qutilta wa hurrita kada kuskura ka hada Allah da wani koda ko za a kashe ka koda ko za a kona ka annabi ibrahim dalilin sanya sa cikin wuta saboda ya kiya bai shirka wa Allah ne ya kiya ya kiya aka jefa sa so ta harriquhu wansuru wansuru alihatakum in fa'ilin ku kona sa ku ceci allolinku in har za ku aiwatarwa eh, mu yanzu mutane sai dai kyau Allah ya sauke yanzu wanda ya ji ya ji matsi ya ji matsan ya ji matsi ya ji matsi kai ga shiga malamin tsinfu wannan wa da yake bani labari yake bani labari wani abokin sa aka sace ma salula kamar ya ji aje salule ana sacewa malam kawai sai ga sanan dai kawai sai ya dai masa wa'azi ya kamata ya tai wannan sallar mai tsara ce ya ti a dan duba masa dai haka daga baya ya istighfari daga baya ya yi istighfari kuma ya je wajen boga aka buga masa ƙasa aka ce masa wani ne ya doke ta kaga daga nan yayi ratikin musulunci sai shi kawai ba musulmi bane ba haka manzo Allah ya fada mana ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma anan wata tunna ka gawata ka ko akwai wasu da cikin malaman ruqya suke amfani da ruqya suna tsibi wallahi akwai wanda daga sunan ruqya suke boyewa amma malaman tibba ne eh dole sai kai shi yasa ni a iya shawara duki ba kowa shine kowa ya yi maka kansa ruqya kowa ya yi ruqya da kansa kawai ka iya ta batar mu fa'inta Allah ya datar da mu yace wa in qutilta wa hurrikta koda za a kashe ka koda za a kona ka kai ka kuskura kai shirka wa Allah subhanahu wataala wala tu aqanna walidayka kada ka kuskura ka samu mahaifanka kada kai abinda zai bata ba uwayenka da rai jama'a daga cikin cin hanyar cin samun nasara a rayuwa cikin komi a bangaren neman kudi ne a bangaren neman karatu ne bangaren neman mulki ne bangaren neman suna ne duk abin da kake da bukata a duniya to zaman to mai da'awa mahaifanka da ikon Allah sai ka samu abin da kake bukata a duniya kada ka kuskure ka uwayenka ka butulce musu ka saba musu ka bata musu da rai wallahi mu kiyaye wannan gabarta da muhimmanci kware da gaske yace wa in amaraka an takhruj min ahlika wa malika koda ko sun yi maka umarni sun ce ka bar dukiyarka da iyalinka kai koda cewa su kai saki ka sake ta ko sakata ai an taba wannan ko Abdullahi dan Umar ne in ba manta ba Umar dan Khattab yace saki matarsa yazo ya ga manzo yace saki kamar. saboda shi namiji fa aljanna sa tana gargashin kwahaifansa eh kowa ya rike dukkanin wannan gaba daya aljannar kowanne daga cikin mu tana gargashin mahaifansa shi yasa wallahi ina fada kullun duk wanda Allah ya yi ma uwa da uba a rayuko, ko to yi kokari ka dinga kyautata musu har Allah ya raba ka da su lafiya kuma ko yi kokari kullun a ci Allah ya maka albarka dai in har mahaifiyar za ta dinga maka addu'a na rantse maka da Allah duk duniya ba ubin da sai gaba ya gare ka na faɗa duk duniya wallahi alazim in dai har ma mamarka da babanka za su dinga maka addu'a su ce wani Allah ya kare ka ina rantse maka da Allah duk duniya duk wanda yake neman ganin bayan ka ko sai dai a sallah kana sahun gaba na sahun baya amma wane mutum ba shi kuma yanzu mun tsada ka samu mun fi son matan mu da uwayen mu yanzu fa wani kullu inda shi ga sai mata tai leda amma sai sati bai san uwa tai kaza ba kuma gashi matan nan na zamani ba su ba ma godiya ba sa godiya wallahi ba ga ba ba godiya ba godiya ba su da godiya Allah ya sa mu wani lafiya yace wala tatrukna salatan salatan salatan maktubatan muta'ammidan kada ka kuskura kabar sallar farilla da gangan kada kuskura ai sallar farilla kafarta da gangan ko da wani kallon balo musamman ma mata yanzu irin wanga lokaci saboda kallon labari na da kallon wani gidan badamasi da kallon izzar so duk a tabata lokaci sai ai sallah da wannan da ne da ne shi yasa ni ga wannan tasha ta arewa wallahi matan mu diyawa duk da suna zuwa makaranta ko amma dalilin zuwa su jahannama kallon arewa ce Hmm. saboda ana da gangancin barin sallah ba a yi ta cikin lokaci da kuma nacin tahiya wajen biki yanzu ma bikin ta wasai la'asar kaga ta hito gida la'asar ba ta yi ba kuma ta zo wajen biki an yi la'asar kuma ba ta da sai ta koma gida shi yasa kullun rikici ake tsakani da mazaji saboda babu albarkar rayuwar abinda Allah ya halice mu dan shi mun kasa tsayuwa akai yace kada ka kuskure ka bar sallar farilla da gangan fa inna man taraka salatan salatan maktubatan muta'ammidan qad bari'at minhu dhimmatullah duk wanda ya kuskura ya bar sallah da gangan to ya walwale mubayi'asa da Allah agajin Allah Allah ya cire masa shi to kai in Allah ya barka da dubara kai za ka yi a duniya in Allah ya bar mutun da dubararsa ya zai yace wala tashrabanna khamran kada ka kuskura ka shagiya kada ka kuskure ka sha kwaya kada ka kuskure ka sha wiwi kada ka kuskure ka sha danjiya duk wani abu da yake gudda hankali kada ka sha fa innahu ra'su kulli fahishatin domin shan giya shine ololuwar dukkanin wani sabon Allah duk wani sabon Allah da ake yi to shan giya shine ololuwar sai mun ba da labari a tafsirin tafsirin wannan da ya gabata na azumi ko ce wata mata ce akwai wani malami ta nemi da yazo gidanta dan dan fatawa tace masa to cikin uku sai yayi daya ko ya zina da ita ko ya shagiya ko ya kashe ga wani yaro tun ya kashe sa ko mai da cikin uku sai yayi guda ko ya zina da ita ko ya shagiya ko kuma ya kashe wancan yaron sai ga gaskiya duk dan mai dan dama dama zan dai musiba ce kashe rai kuma shi ma fa fajza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adalahu azaban alima to amma dan sauki sauki da yake giya ce ko agunsa sai sha giya ya sha giya sai ya abuka mu wannan matar ya da ita. ya kare kuma sai kashe yaron shi yasa shi yasa kage wannan zamanin ke ciki musamman ma irin wannan lokacin da mafiya yawan matasa musu zan yan kwaya wai ina faɗa ne ba dan bas na san na sani akwai yaran da yawa zaka gansu kana ganin su ka san ƴan kwaya ne wallahi ina daga cikin abun da yake ta kawo mana hadari cikin cikin garin nan shine yaran ba sa iya control ɗin kansu saboda a cikin kwaye ce ake wannan baka kakin ya to sai ya daure ta saboda ba sana ba boko ba arabi ba sana'ar yi zaman banza yayi yawa yayi wani ya wuce da sabon moto yayi wance yayi kaza yayi wance an kama wani ai bikin wani ai bikin wani ai bikin wani shi gashi zaune ko sa rana daga to kawai abin da zai tafi musu da su sai shine kawai shafaya. zai yanzu ladin bancin shan giya ba abin da ake yi ku tambi masu zuwa ladin shi ba ku labar banci shan giya ba abin da ake yanzu ban giya ma an masa ta haka nan ba har cikin argila ake dan zubawa la dan tsotsayawa wai ga wala tana dan abun nan kaji ɗan iska kawai Allah ya sauke yace wa iyyaka wal ma'siya ka shedin ka da sabon Allah subhanahu wa ta'ala fa innal ma'siyatu tahillu sakhta Allah yawan sabon Allah na daga cikin abun da ke sa hushin Allah subhanahu wa ta'ala sabon Allah na daga cikin abun da ke jayo ke jayo hushin Allah subhanahu wa ta'ala mala ba ku sauran lokaci lokaci yayi yayi ba mu dogon karatu ba tar maka ya kare awa tayi dare Saramin minti shida wal ahadisu bi hadha al bab ad'afun ad'af malci ahadisai a cikin wannan babi linkakku da suna da yawa in ma zai ce zai zubo su to littafin ba za ka yi karanta ba mujalladi da yayi yawa yayi kadan yace fala yanbaghi liman nasaha nafsuhu daka bai kamata da wanda yawa kansa nasiha an ya ta'ama anha ya makance kuma da da wannan rayuwar ya makantar da ita ya zaman yana yana tahini ido rihe ka dinga tahiya ido bude yace wa yursilu nafsuhu fil ma'asi kuma wanda yake yawa kansa nasiha ba zai sa kansa cikin sabon Allah subhanahu wataala ba wai ta'allaqu bi hablir raja' ya rike cewa fa duk abin da zashi Allah mai gafara ne haka zai ci gaba da sabon sa na Allah tunda Allah yana gafartawa wa husnul dhanni kuma shi kyakkyawan zato da Allah subhanahu wataala to anan jama'a yi wa kai wa'azi yafi a maka wa'azi ai wa kanka wa'azi ko yafi ai ma wa'azi kun gane magana kai kai wa kanka wa'azi to yafi ai maka wa'azi to ana buƙatar kuma ya dinga wa kansa wa'azi kuma kana wa kanka wa'azi ne ta hanya guda uku da farin dibi bibiyar littafin Allah subhanahu wataala yana samu tun ya waye kuma ya tsorata a wannan rayuwar daga wanda suka fika daraja suka fika kima ga irin yadda labarin sai kasance sannan kuma abu na biyu shine kallon ayoyin Allah kauniya sa hankali da lura cikin ayoyin Allah subhanahu wataala ka dinga tunani cike da Allah ya halittunsa kuma abu na uku ne makanka wa'azi shine dibin tunanin makomaka gaban Allah subhanahu wataala dan ko ka so ko ka su wannan duniya sai ka barta ko akwai sai ce mutun na wa'azi a duniya huri guda guda uku suka ce in kaga mutun ya zo huri guda uku bai wa'aztu ba to duk abin da zaka musu duniya bai wa'aztuwa sai dai wani sai dai gyaran Allah subhanahu wataala sai dai wata rahama ta Allah amma idan mutum ake masa wa'azi guda uku bai wa'azu ba to duk duniya ba abin da zai masa wa'azi ku yi labarin makabarta kai mutun na shiga makabarta ya fito zuciyar shi ba ta kariya bai wa azduwa kaga cewa fa akwai wanda ya fi ga lafiya ya fi ga karfi akwai ne kudi ma ya fi ka duk abin da kake tsama da shi anan ya fi ka shi kuma gashi nan kwanci ko duk abin da ya malaka a duniya fa ya na wasu shi shi kadai ne yanzu a akwai sai aikin sa kaga mutum bai wasu da wannan wa'azi ba ko to akwai matsala na biyu shine mutun zo likita kai sai ga wani ba wasu bayin Allah ya sanar wani abincin ma bai iya ci wani iskan ma bai shaka sai samu oxygen iskan ma ya shaka Allah ya hana sa sai ta wata hanya numfashin nan ba wanda ke biyan Allah numfashi da yake yi ba ba wanda ke biyan Allah numfashin da yake yi ai daga cikin abin da muka ƙara godewa Allah ko kai da numfashin ɗan Niger a hannun Faransa yake ko to da cikin babu wanda an rayu da karatun addu'a wadda ya zama to tarihi eh ko masalan lil ne kenan ko eh sai dai dan tarihi to nimfashi wani nimfashin ba zai iya yi ba sai an ta sai ta hanya wani abinci ba sai dai a samu cikin serum ya sha yace dan yake cin abinci kuma ga kanin kace mai kyau ka sha wallahi kalau kuma ka tuna ga wannan mai kudi ne duk abin da ake yake iya bukata zai iya sai amma akwai kalan abinci da in yace sai ya kun a likita shi wannan wa'azi ba wa'azi ne mai zaman kansa ga bayan Allah wani an cire masa kafa ko likita wani an fashe cikin sa an hido wata rashin lafiya wani kaza wani kowa wani haƙo ne wani gashi na kowa da rikita shi jarrabawar to kuma sai ga Allah ya baka kai lafiya to shi ma wannan wa'azi ne kaga mutum bai wa'astuwa in Allah ya ga dama kai tsaye kai tsaye sai Allah ya bada ka fiya yadda ya mai wa'ance ne ya amma sai Allah ya barka sai baka asto da wannan mutum shi ma nan ba za ka wa'astu ba wa'azi na ku shine kaje gidan mahaukata kaje gidan mahaukata kaga wani gashi na wallahi kamar baqiyatu sumud kamar basahudi ma jidde yake da shi duk ina ke kai kato ya kai amma babu hankali ga wata nan ga ta nan da in za a zo da shekara 20 baya tana ɗan mata tana cikin kikkiawat <laughs> amma ga ta kuma ta kare agula tana tsince tsince jama'a ba haka bane eh hauka babba da kudin ta saya ba ganin damar Allah ne fa Allah ya bata haka dan in Allah ya ga dama kai tsaye jijiya guda ce a jikinka sai Allah ya juyar da ita ko shi kenan kare amma sai Allah ya barka to Allah mun gode maka da sani imominka akan mu Allah ka ƙara mana kuma Allah mun gode kuma Allah ka kara mana Allah ka sa mu zaman to masu godiya wa neman da kai mana Allah ka taimake mu a rayuwa ka gafarta mana kwarakuran mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب اليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته